وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا Na miji mingapi iliyovunja amri ya Mola wake mlezi na mitume wake basi tulihisabia hisabu ngumu na tukaiadhibu kwa adhabu kali فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا basi ikauonja ubaya wa mambo yake na mwisho wa mambo yao ilikuwa hasara أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين Qad anzala Allahu ilaykum dhikra, Mwenyezi Mungu aliwaandalia adhabu kali, basi mcheni Mwenyezi Mungu enyi wenye akili mlioamini. hakika Mwenyezi Mungu amekuteremshieni ukumbusho رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا Mtume anayekusomeeni aya za Mwenyezi Mungu zinazobainisha ili kuwatoa walioamini na wakatenda mema kutoka gizani kuwapeleka kwenye nuru na mwenye kumwamini Mwenyezi Mungu na akatenda mema atamuingiza katika bustani zipitazo mito kati yake wadomo humo milele Mwenyezi Mungu amekwisha mpa riziki nzuri Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru baynahunna lit'lamu lit'lamu anna أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما Mwenyezi Mungu ni yule ambaye ameziumba mbingu saba na ardhi kwa mfano wa hizo. Amri zake zinashuka baina yao ili mjue kwamba Mwenyezi Mungu ni mwenye uweza juu ya kila kitu na kwamba Mwenyezi Mungu amekizunguka kila kitu ukijua vilivyo kwa elimu yake Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illa Allah Na miji mingi ambayo watu wake wamefanya ujabari na wakapuuza amri ya Mola wao mlezi na mitume wake tukaihisabia kwa hisabu kali kwa kuchungua kila walilolitenda na kujadiliana nao na tukawaadhibu adhabu ya kuchusha iliyo mbaya wakagugumia malipo maovu ya mambo yao na ukawa mwisho wa mambo yao ni kuhasiri kukubwa mno Mwenyezi Mungu amewaandalia watu wa miji ya watu waliofanya ujabari adhabu ya mwisho wa ukali basi tahadharini na ghadhabu ya Mwenyezi Mungu, enyi mwenye akili sawa, ambao mnasifika kwa imani. Amekuteremshieni mtu mwenye utukufu na cheo, mtume anayekusomeni aya za Mwenyezi Mungu zenye kukubainishieni baina aliyo kweli na ya uongo, ili awatoe walioamini na wakatenda mema kutoka kwenye giza la upotovu kwenda kwenye mwangaza wa hidayah na mwenye kumswadiki Mwenyezi Mungu na akatenda vitendo vyema tamtia katika bustani zinazopita kati yake mito watakaa humo milele Mwenyezi Mungu kamfanyia ihsani muumini mwema kwa kumpa riziki iliyo njema Mwenyezi Mungu peke yake ndiye aliyeumba mbingu saba na ardhi mfano wa hizo Amri yake inapita kote ili mjue kwamba Mwenyezi Mungu ni mtimilivu wa uweza na kwamba Mwenyezi Mungu amevizunguka vitu vyote kwa ujuzi wake.